In hulle terugkomst die hele vergadering teen omlaat murmureer, het dier een slechte gerug aangaande die land te verspreid. Die manne wat een slechte gerug aangaande die land verspreid, het, het gesterwe dier een plaag voor die aangezig van die Heere. Maar van die manne wat die land gaan verken het, het Joshua, die sien van Nin, en Caleb, die sien van Jefine, in die lewe geblei. En toe Mooses hierdie woorde aan al die kinders van Israël gesê het, het die volk baie getreer en die molen vroeg klaargemaak en op die top van die berg geklim en gesê, hier is ons, en ons wil optrek na die plek wat die Heere gesê het, want ons het gesondig. Maar Mooses het gesê, waarom oortree jullie toch die bevel van die Heere, aangezien dit toch niet zal geluk nie? Moe nie optrek nie, want die Heere is niet in jullie midden nie, anders wordt jullie verslaan voor jullie vijanden. Want die Amalite en die Kanaanite is daar voor jullie en jelle zal dier die zwaard val, omdat jelle van die Heere afvallig geword het, daarom zal die Heere nie met jelle wees nie. Nochtans het hulle vermetel gehandel om op die top van die berg te klim, maar die verbondsark van die Heere en Mooses het nie uit die laar gewijk nie. Toen die Amalite en die Kanaanite wat in die gebergte woonachtig was, afgekom en hulle verslaan en hulle verstrooi tot bij Horma.